Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes piekdienā 8. oktobrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas rīta eh, katehēzei. Eh, tā kā esam noslēguši katehēžu ciklu par svētceļojumu, un esam guvuši dažādas atziņas un dzirdējuši dažādas pieredzes par to, kā tad mūsu klausītājiem ir gājis svētceļojumā un kam, kādiem tematiem ir pievērstas uzmanības, kurus mēs varam tad arī pārdomāt savā ikdienā, Tāpat esam pārunājuši gan par jauniešu dienu vēstījumu, ko Pāvis Francisks ir sagatavojis šī gada jauniešu dienām. Esam arī dzirdējuši ierakstu no katehēzes par no iepriekšējiem gadiem, no 2017. gada par rožu kroņa mēnesi, kāpēc tieši oktobris ir rožu kroņa mēnesis, un tāpat arī esam pārdomājuši vairāk kārt sinodālo ceļu, kuru mēs turpināsim arī otrdienās ar priesteri Paulu pārdomāt un sekosim līdzi gan tam, kā šis ceļš iet, kā tas attīstās, un tāpat arī šos nu, teoloģiskos garīgos aspektus, kāpēc mums ir nepieciešams šāds process baznīcā, kurā tad eh, tiek uzklausīta visa ticīgā tauta, visas eh, kārtas, visu um, sabiedrības, eh, jā, slāņu, uh, profesiju, uh, dzīves uh, situāciju uh, pārstāvji, kāda tad ir uh, šī pieredze um, baznīcā, tātad arī tie galvenie vārdi ir uh, Eh, līdzdalība, piederība un eh, misija. Mēs visi esam līdzdalīgi baznīcas misijā sludināt evaņģēliju. Baznīca pastāv tāpēc, lai sludinātu evaņģēliju. Tātad baznīca ir vienmēr eh, vērsta uz pasauli, vienmēr vērsta uz cilvēkiem sev apkārt. Un tad ir svarīgi, ka baznīca nemitīgi raugās uz sevi, raugās uz tiem cilvēkiem, kas ir līdzās, un tad, kā viņai izdodas iet šo misiju. Tad, domājot par to, kādi varētu būt nākamie katehēžu temati, es izgāju cauri arī tiem jūsu ieteikumiem, un jūsu ieteikumi bija divi – Viens bija runāt par baušļiem, skaidrot desmit baušļus, un otrs ieteikums bija runāt par grēksūdzi. Esam šad un tad pieskārušies grēksūdzes jautājumam, gan runājot par svētceļojumu, gan arī tad rīta cēlienos, piekdienās, kad klausītāji var uzdot savus jautājumus, kādi tiem ir uz sirds. Tad, jā, viens no viens no tematiem ir bijis grēksūdze, un par to es arī tad piedāvāju runāt eh, šodien. Savukārt nākamnedēļ tad mēs varētu pievērsties eh, baušļu eh, jautājumam, kas ir baušļi, kāpēc mums tādi ir vajadzīgi, un arī mēģināt secīgi tiem iziet. Tā kā, ja gadījumā klausītāji tev ir vēl kādi ieteikumi, par ko mums vajadzētu runāt katehēzēs, Eh, noteikti eh, raksti eh, īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī rakst, zvani uz numuru 67 969 131, kas ir tie temati, kurus tu vēl neesi dzirdējis katehēzēs un kurus tu gribētu dzirdēt tā padziļinātāk, kurus mēs varētu izvērst, varbūt uz vairākām katehēzēm es piedāvāju tad arī nākamnedēļ sākt eh, šo katehēžu ciklu par baušļiem. Un eh, mēs eh, varētu iet secīgi cauri baušļiem, katru dienu pievērsties vienam bauslim. Protams, otrdien mēs tiksimies ar priesteri Paulu un runāsim par sinodālo ceļu. Ceturtdien mums atkal būs viesos Lolita Ērgle un tēvs Sergejs Ivanovs, kuri bija vakar. Viņi runās par katehēzi un par katehētu kalpojumu, par šo aktualitāti, kāpēc šis jautājums ir tik eh, būtisks un svarīgs baznīcām, tad eh, pirmdien, trešdien, piekdien, pēc tam nākamajā nedēļā mēs atkal varēsim runāt par baušļiem, un es esmu ieplānojis katru dienu eh, veltīt vienam bauslim, bet ceru arī uz jūsu aktīvu iesaistīšanos, un varbūt tas arī mums tad liks paraudzīties uz baušļiem pla plašāk, un ja būs gana daudz jūsu iesaistas, tad, protams, ka varam pagarināt šo katehēžu ciklu, jo, protams, ka par katru bausli mēs varam izvērst atsevišķu raidījumu ciklu un, un runāt, es pieļauju veselas sezonas garumā, kāpēc mums tieši šādi šiem baušļi ir doti un ko Dievs ar tiem vēlās pateikt, un eh, kā mēs tos varam attiecināt uz savu ikdienu. Protams, pats galvenais ir eh, raudzīties uz to, kā mēs varam to visu integrēt savā ikdienā, lai eh, tam ir kāda praktiska nozīme un, protams, runājot par baušļiem, tas arī var ļoti palīdzēt mums raudzīties uz savu grēksūdzi un gatavoties grēksūdzē. Tā kā, ja jums palīdzēs šīs katehēzes sagatavoties grēksūdzēs tikai par to priecāšos. Un, protams, es ļoti, ļoti priecāšos par jūsu atsauksmēm, par jūsu liecībām, kā tad jums iet, vai tas palīdz vai nepalīdz, un kā tad arī jūs savā ikdienā to visu integrējat. Bet šodien tad temats ir grēksūdze. Aicinu tad, kuriem ir pieejami vai nu jūkat grāmatas, arī lielais katehisms atšķirt sadaļu, kas saucās dziedināšanas sakramenti, jūkatā tas ir sākot ar 224 paragrāfu savukārt eh, katehismā, sākot ar 1420. Eh, paragrāfu un eh, pārunāsim šo tik svarīgo sakramentu, kuru Dievs mums ir devis vienu no septiņiem sakramentiem, tā kā aicinu arī tevi klausītāji aktīvi iesaistīties šajā sarunā un Ja arī tev nav nekādi jautājumi, es priecāšos, ja tu padalīsies ar savu pieredzi. Kāda ir tava pieredze ar grēksūdzi? vai tu praktizē vai nepraktizē grēksūdi, cik regulāri tu to praktizē un kāda ir tā tava liecība, tava pieredze, kā tu esi piedzīvojis Dieva klātbūtni caur šo sakramentu. Varbūt tā ir kāda īpaša pieredze, kur tu esi piedzīvojis Dieva piedošanu, vai arī tu to vienkārši praktizē savā ikdienā un tas tev palīdz augt attiecībās ar Dievu, tad to visu tu vari pastāstīt zvanot uz numuru 67 969 131 vai arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī raksti epastu uz studija at rml.lv. Tātad klausītāji jautājums tev, kāda ir tava pieredze ar grēksūdzi? Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad pirmkārt, eh, kas ir eh, sakramenti ar eh, šo vārdu? Sakraments mēs apzīmējam Tātad šos septiņus līdzekļus, ko Dievs mums ir devis, un uh, ku, caur kuriem mēs varam īpašā veidā, ļoti konkrētā veidā piedzīvot viņa uh, klātbūtni, viņa žēlistības darbību. Latīņu valodā ar vārdu sakraments burtiski apzīmē uh, uztic, tad, jā, to varētu tulkot kā uzticības zvērsts, Um, arī tā sadalot uh, šo vārdu sakramentum, uh, tad um, tas būtu arī tulkojums kā svēts līdzeklis. Uh, grieķu valodā uh, šo pašu realitāti apzīmē ar vārdu mysterion, tāpat kā angļu valodā ir šis vārds mystery, uh, noslēpums. Uh, tas nav saistīts ar kaut kādiem apslēptiem noslēpumiem, kurus var atklāt tikai daži – Eh, tā kā tas varbūt būtu kaut kādā ezotērikā vai, eh, vai kādā, ehm, nezinu, spēlē, ja, kur ir kaut kādi šie noslēpumi, kurus var atklāt tikai atsevišķi cilvēki, kaut kādi izredzētie, tas tā nav. Eh, šis grieķu vārds misterio, nu tāpēc arī garīgo dzīvi sauc par mistisko dzīvi, tāpēc, ka Dievs pats par sevi ir liels noslēpums. Nevis tāpēc, ka viņš slēptos mums, no mums, bet vienkārši tāpēc, ka mēs to nekad līdz galam nevarēsim izprast. Un tie ir noslēpumi, kas mums ir atklāti. Atceramies, ko mēs misē vienmēr sakam, kad pēc konsekrācijas priesteris saka, lūk, ticības noslēpums. Jā, lūk, šis misterion. Un ko mēs atbildam? Mēs vēstīsim par tavu nāvi un augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tad, tad Dievs ir atklājis mums visus šos noslēpumus – īpašā veidā caur savu dēlu, eh, Jēzu Kristu, caur svētajiem rakstiem, eh, viņš turpina atklāt šos noslēpumus un palīdz mums tos izprast un skaidrot caur eh, baznīcas tradīciju, tas ir tas, par ko mēs runājām otrdien, katehēzē ar priesteri Paulu Kļaviņu, ja, bet tā tad neskatoties uz to, ka tas mums viss ir atklāts, tas joprojām mums paliek noslēpums, kā Dievs darbojās mūsu dzīvē, un mēs varam viņu pieredzēt, mēs varam konstatēt viņa darbību, bet uh, vienmēr paliks jā, šis, šis pārdabiskais elements, kas nevis ir pret mums vai kas kaut kā norobežojās no mums, bet kas pārsniedz mūs, tāpēc arī tiek lietot šis vārds transcendē, tāds, kurš, uh, ja ir pārāks par mums, uh, mēs arī varam tad vienmēr uh, transcendēt sevi un izkāpt no savām robežām un vērst uh, savu uzmanību uz šiem noslēpumiem, censties tos izprast, tāpēc arī Dievs mums ir devis prātu un šie noslēpumi nekad nav pretrunā ar mūsu prātu, bet mūsu prāts vienmēr būs par šauru, lai to saprastu. Ne, bet tas arī neattaisno, ka ai, nu tie noslēpumi ir tik lieli, nav ko tajos iedziļināties, ja galvenais tos pieņemt. Jā, mēs pieņemam šos noslēpumus, bet tāpat laikā tāpēc arī mums ir katehisms, mums ir uh, svētie raksti, mums ir uh, teologi, uh, filozofi, kuri mums palīdz izprast šos noslēpumus. Uh, Jā, Svētam Augustīnam ir tāds izcils piemērs, tāda leģenda, ka viņš ir pastaigājies Āfrikā gar vidusjūras krastu un redzējis puisēnu, kas um, ar gliemežvāku smeļ ūdeni no jūras un lej bedrītē, un kad viņš prasa šim puisēnam, ko tu dari, viņš saka, es mēģinu jūru pārsmelt šajā bedrītē, šo stāstu esmu stāstījis jau jums daudzas reizes pa visiem šiem gadiem, bet tik un tā tas ļoti tā precīzi uh, raksturo to, kas notiek, un tad Augustīns tā kā pasmējās par puisēnu, saka, bet tu taču redzi, cik plaša, gandrīz bezgalīgi ir jūra, un cik maz ir tava bedrīte, un tad eh, šis puisēns esot pārvērties par eņģeli, eņģeli kas esot sacījis, uh, Augustīna tieši tas ir tas, ko tu mēģini izdarīt ar savu grāmatu. Viņš toreiz rakstīja grāmatu par trīsvienību. Tas nemaina faktu, ka atzīstot savas robežas, mums tomēr ir jāiepazīst šos noslēpumus, kas pārsniedzē šo jūru, kuru mēs nekad neiesmelsim tajā bedrītē, bet mums tomēr šis process ir jāveic. Arī svētais Akvīns Toms, lai arī cik izcila nebūtu viņa teoloģijas summa, esot kādreiz pateicis pēc kādas īpašas tādas mistiskas pieredzes, tātad pārdabiskas garīgas pieredzes, viņš ir sacījis, ka tas viss, ko viņš ir uzrakstījis, ir salmi salīdzinājumā ar to, kāda ir tā realitāte. Un neskatoties uz to, šie salmi ir joprojām 800 vairāk gadus aktuāli baznīcā, un, un mēs tos lasam un studējam, un uh, varam vien priecāties par to, cik uh, viens cilvēks var tā precīzi izskaidrot to, ko mēs jau zinām par Dievu un ko viņš mums ir atklājis. Tātad sakramenti ir noslēpumi, svēts, svēti līdzekļi, uzticības zvēras no Dieva puses, ko viņš mums dāvā, Un tā baznīcas definīcija ir tāda, ka tās ir um, Kristus iedibinātas svētas redzamas zīmes, neredzamas realitātes apzīmēšanai. Tātad caur redzamām, taustāmām, saklausāmām, konkrētām fiziskām zīmēm mēs varam piedzīvot pārdabisku realitāti. Mēs varam piedzīvot to, kā darbojas Dieva žēlastība caur šīm zīmēm jā, caur kurām tad darbu mēs varam piedzīvot Dievu konkrētā darbībā. Nu, lūk, tas par sakramentiem vispār, bet tad par grēksūdzes sakramentu konkrēti. Mums ir paznīca izšķīrusi, ka ir trīs sakramenti, kurus sauc par iniciācijas sakramentiem, tātad sakramenti, kas mūs ievada kristīgajā dzīvē. Pirmkārt jau kristības sakraments, iestiprināšana, kas var teikt tā kā noslēdz kristību un dāvā mums svēto garu, lai mēs varētu dalīties ar savu ticību, ko mēs saņemam kristībā. Un euharistija, kuru mēs pieņemam katrā svētajā misē un kas stiprina mūsu garīgo dzīvi, kuru mēs esam uzsākuši kristības sakramentā. Tad ir uh, divi sakramenti, kas tiek piešķirti cilvēkiem ar eh, īpašu aicinājumu, tas ir laulības un ordinācijas sakraments, un tos sauc par sakramentiem, kas kalpo baznīcas vienībai. Tātad laulības un ordinācijas sakraments. Ordinācija būtu šī kalpojošā priesterība, diekoni, priesteri, bīskapi, eh, kuri kalpo eh, pārējai baznīcai, lai viņi varētu praktizēt savu priesteru karaļu un praviešu aicinājumu, kuru mēs saņemam Kristīnas sakramentā. Un tad ir divi dziedināšanas sakramenti, eh, kurus eh, Dievs mums dod, tas ir slimnieku sakraments un eh, gandrīšanas vai grēksūdzes sakraments. Tad baznīca šo sakramentu sauc dažādos vārdos. Mēs bieži vien Latvijā lietojam grēksūdzi, tātad, kas apzīmē to, ka mēs sūdzam savus grēkus, mēs atzīstamies savos pārkāpumos. Bet baznīca, lai izteiktu visu to realitāti, kas notiek gandrīšanas vai krēksūnas sakramentā, eh, šim sakramentam ir devusi vairākus nosaukumus. Tātad gandrīšanas sakraments, ka mēs gandaram par grēkiem, izlīkšanas sakraments, ka mēs atjaunojam savas attiecības ar Dievu, piedošanas sakraments, mēs saņemam Dieva piedošanu sev, mēs arī bieži vien pateicoties tieši grēksūdzē spējam arī piedot paši sev un arī citiem atgriešanās sakraments – Jo vienmēr, lai grēksūdze būtu efektīva un lai tai būtu augļi, ir nepieciešama mūsu iekšēja atgriešanās, ka jā, lūk, es esmu darījis kaut kādas lietas, bet es izvēlos tagad eh, rīkoties eh, atbilstoši Dieva aicinājumam, kur viņš man ir devis. Eh, tad, jā, un arī, protams, grēksūdze, ka tas <laughs> pieprasa arī šo konkrēto cilvēka darbību atzīties šajos grēkos, tos izsūdzēt. Un kas arī ir svarīgi atminēties no svētajiem rakstiem, ka mēs lasam, Jēzus ir grēcinieku draugs. Ja viņam to pārmet, ka lūk, tur dzērāju un prostitūtu un, un grēcinieku un pagānu draugs – ja, ka viņš sēžās pie viena galda ar visiem šiem cilvēkiem, kuri visi zina viņu grēkus, ja, visi zina, ka viņi ir pārkāpuši Dieva baušļus, un tomēr Jēzus no viņiem nenovēršās. Viņš, protams, nesaka, ir ok, tas, ko jūs darat, bet viņa tā klātbūtne šo cilvēku dzīvē, pat ja viņš arī uzreiz neķerās klāt runāt par eh, morālu un tā tālāk, dāvā atgriešanos, piemēram, Zahejs, ja, Jēzus saka, es ar tevi ieturēšu maltīti, un Un diez vai viņš tur uzreiz runāja un pārmeta Zahējam, ko tu tur esi izdarījis savā dzīvē un tu ar to savu, uh, savām finansu spekulācijām esi, esi uh, apkrāpis tik daudzus cilvēkus, bet šī Jēzus klātbūtne ir tā, kas izraisa Zahējā šo nožēlu, ka hei, mani pieņem, neskatoties uz to, ka es esmu grēcinieks un Jēzus pie manis nāk, tad uh, es vēlos atgriezties, es vēlos mainīties, vai arī, piemēram, šī sieviete, kuru atved pie Jēzus, un uh, viņš neizprašņā to, vai viņa tur tiešām ir pārkāpusi to laulību, vai nav pārkāpusi to laulību. Uh, viņš vienkārši viņai saka, es tevi nepazudinēju un negrēko vairs. Ja. Tāpat arī citi publiski grēcinieki, pagāni, ja, sirofēniķiešu sievieti, kas lūdz par savu meitu. Uh, Viņa ir pagānieta, tātad viņa pielūdz svešus dievus, un, un tomēr viņa vēršās, kad viņa vēršās pie Jēzus un atzīst to, ka viņš ir tas, kurš ir dieva dēls, kurš ir dāvida dēls, jā, tātad tāds tātad mesijāniska uzruna eh, Jēzum, kuru jūdī gaida vēl joprojām, eh, tas parāda to, ka viņa eh, atzīst Jēzu par savas dzīves kungu, un tāpēc arī Jēzus uzklausa to viņas viņas lūgumu, vai arī galu galā pie krusta. Ja, cilvēki, kas piesat Jēzu krustā un ko Jēzus par viņiem saka, tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Tātad Jēzus nenovēršās no grēciniekiem, viņš ir grēcinieku draugs, viņš uh, nāk pie katra no mums. Tātad arī tā svarīgākā atziņa, domājot par grēksodzes sakramentu, ir tā, ka uh, Jēzus eh, nekad nav atmetis, eh, viņš nekad nav novērsies no manis, viņš nav mani atmetis, viņš nav eh, pateicis, ka lūk, tas ir bezcerīgs gadījums, viņš vienmēr ir pie manis līdzās un tas arī tā kā tajā līdzībā par Dieva žēlastību, kas līst par taisnīgiem un netaisnīgiem, jā, kā saule spīd par labiem un ļauniem, Ja, Dievs uztur pie dzīvības mūs visus, un, un viņš ir visas mūsu eksistences pamats, un tas, ko viņš no mums sagaida, ir mūsu izvēli atgriezties un eh, pievērsties viņam. Protams, tas, ka Jēzus tagad ir grēcinieku draugs, tas nenozīmē, ka mēs varam darīt, ko mēs gribam, jo, hei, Jēzus taču ir mans draugs, viņš no manis nenovēršās. Eh, tā jau ir svētsadzīme, tā ir tāda Dieva kārdināšana Ja, līdzīgi kā Jēzu, kad kārdināja ļaunais gars tuksnesī, ja meties no kalna lejā, un, un tad skatīsimies, vai Dievs tevi tiešām glābs, un šie eņģeļi tevi nesīs uz savām rokām, lai tu ne, ne, nesasistu savu kāju uz akmens. Mēs nekārdinām Dievu, bet mēs arī apzināmies to savu ierobežotību, mēs apzināmies savu cilvēcību, mēs apzināmies savu vājumu, un ja mēs izvēlamies atgriezties, ja mēs izvēlamies klubdami, krizdami un varbūt reizēm ar vienu soli uz priekšu un diviem atpakaļ, bet tomēr tuvoties viņam, viņš vienmēr būs mums līdzās, viņš vienmēr gribēs mums atbalstīt, mums palīdzēt. Un, protams, arī lielā mērā tomēr atstāt mūsu pašu izvēles ziņā, vai mēs gribam viņam sekot vai nē, tā vienmēr ir eh, saistīta ar eh, mūsu izvēli. Tad kāpēc mums ir vajadzīgs grēksūdzes sakraments, jo taču kristība ir tā, kas mūs padara par Dieva bērniem. Mēs piedzīvojam atzimšanu no jauna. Kristības sakraments taču ir tas, to sauc par kristību, kas ir tulkota šis vārds baptizein, kas nozīmē nogremdēt, noslīcināt. Tad mūsu pat iedzimtais grēks ir noslīcināts uh, zem Dieva žēlsirdības, tāpēc arī mums tiek lietas ūdens virsū, kas tā kā mūs uh, simboliski nomazgā, mēs garīgi uh, tiekam attīrīti no visiem grēkiem, mēs kļūstam par jaunu radību, mēs atdzimstam jauni. Um, jā, tā ir, bet tāpat laikā mēs redzam, ka arī pēc grēka um, mums saglabājās šis cilvēciskais, vā, piedodiet, pēc kristībā mums saglabājās šis cilvēciskais vājums un noslieci uz grēku. Ja, dēļ iedzimtā grēka mūsu daba ir ievainota. Un Dievs savā žalsardībā viņš atņem no mums kristībā visu šo grēku, bet uh, kaut kā savā dievišķajā apredzībā viņš uh, uh, nu, pilnībā neatņem mums šo cilvēcisko vājumu un uh, mums saglabājās šī noslēdz uz grēku. Ja, mums joprojām ir vajadzīga viņa žēlastība, mums joprojām ir vajadzīgs tuvoties viņam, meklēt viņu. Uh, nu, zināmā mērā mēs, uh, jā, teiksim tā, izciešam šīs iedzimtā grēka sekas, un uh, tas ir arī, nu, tāds Tāda, jā, tāda eh, varbūt realitāte, ko mēs redzam visu caur pasaulē. Pat ja, piemēram, es esmu izdarījis kaut ko sliktu un otrs cilvēks man ir piedevis, man joprojām var nākties maksāt par eh, šīm sekām, ko es esmu izdarījis. Jā. Es, piemēram, esmu eh, nezinu, saplēsis savam draugam, es esmu bijis ciemos, es esmu saplēsis viņam tur, piemēram, kādu krēslu vai, vai kaut ko sabojājis, tad jā, man draugs piedod, Viņš saka, tu joprojām esi mans draugs, bet eh, tad nu, būtu pieklājīgi, ka es atlīdzinu draugam par tiem nodarītajiem zaudējumiem. Cik ir manos spēkos, cik tas ir iespējams, protams. Jā, tad um, vienmēr būs eh, nu, šīs sekas, mēs varēsim baudīt. Uh, nu, tas mums nāksies izjust vienmēr. Ja, bet tad uh, Dievs viņš neatstāja mūsu, mūsu grēkā, viņš neatstāja mūsu vājumā, viņš neatstāja mūsu vienus pašus – Viņš mums dod līdzekļus, kas mums var palīdzēt. Pirmkārt jau svēto komuniju, kas tātad šī viņa klātbūtne un vienotība ar viņu ir tā, kas mums var palīdzēt redzēt pasauli ar viņa acīm, uzlūkot savu dzīvi ar viņa acīm, uzlūkot citus cilvēkus, um, apstākļus sev apkārt ar viņa acīm un rīkoties saskaņā ar viņa gribu. Un no otras puses, tad arī viņš mums dod grēksūdzes sakramentu, lai mēs, tad, kad mēs esam pakrituši, lai mēs varētu nožēlot, atgriezties un atkal celties, saņemt šo piedošanu un doties tālāk, lai varētu atgūt eh, šos eh, spēkus, eh, kurus, kuri mums ir nepieciešami. Tad, jā, mēs varam pateikties Dievam par šo sakramentu, ko viņš mums ir devis, pateikties par piedošanu, kur viņš mums dāvā un ka viņš mūs nepamet mūsu vājībās, mūsu iekārēs, mūsu grēkos, bet viņš mums dod šos līdzekļus, lai mēs varam atkal celties un sākt no jauna. Tagad laiks dziesmai, pēc kuras turpināsim ar katehēzi, parunāsim gan par to, kur mēs varam grēksūdzi atrast svētajos rakstos, kas ir nepieciešams, lai varētu veikt labu grēksūdzi un jā tad eh, noteikti arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Pēc es ļoti, ļoti ceru, ka šīs eh, dziesmas laikā man būs arī sarunu biedri uzradušies. Eh, varat zvanīt uz numuru 67 969 131, arī varat rakstīt īziņas uz numuru 266 772 72. Un noteikti priecāšos klausītāji, ja tu padalīsies ar savu pieredzi, kāda tev ir pieredze ar grēksūdzi. Jo viss tas, ko es šeit runāju, ir teorija, bet ir ļoti, ļoti svarīgi arī dzirdēt nu, šo liecību. Ja, un es noteikti zinu, ka starp klausītājiem šobrīd ir liecinieki. Varbūt tieši tu esi tas, kurš regulārēji uz grēksūdzi vai esi kādā īpašā veidā piedzīvojis Dieva darbību grēksūdzes sakramentā. Tāpēc lūdzu, lūdzu, nekautrējies un dalies savā pieredzē, kāda tev tā ir ar grēksūdzes sakramentu. Thank you. meklēs kā balss, grāka nosmārāts. Es biju vājš, kā niedrevējā, grāka izdaudāts. Es biju sīgs, kā lāse jūrā grāka izmocīts. Es biju saistīts kā dzīvnieks lastā, grākā iesodzīts. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, gluži kā lietus, mani attīroja tavu mīlestību, kas pār pasauli spīd, gluži kā gaisma, sirdi piepildot. es biju mauns, kā ogles kavaus grēka nosmērēts. Es biju vājš, kā niedrevējā, grēka izdeldēts, bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, gluži kā lietus, mani attīrot. kas man sirdi piepildot. Es esmu tīrs. mi dimentico gaisma, sirdi piepildo. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, gluži kā lietus, mani aptīrot. Un ar tavu mīlestību, kas par pasauli spīd, gluži kā gaisma. sirdi piepildo gaiši kā gaisma, sirdi piepildot, gluži kā gaisma, sirdi piepildot. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,35 minūtes. Paldies tiem, kuri iesaistaties šajā eh, raidījumā, šajā sarunā, kur runājam par eh, grēksūdzes sakramentu. Ir arī iespēja ieteikt eh, tematus, ko pārunāt turpmākajās katehēzēs, jo ir svarīgi, tad, lai tās vienmēr būtu atbilstošas tam, kas tev klausītāji ir aktuāls, tad viens no klausītājiem aicina kādā katehēzē vairāk pastāstīt par adorācijas nozīmi visvētākā sakramenta priekšā. Zinu cilvēkus, kuri neizprot, kāpēc tas ir jādara. Varat piedāvāt šiem cilvēkiem apmeklēt Radio Marija Latvija arhīvu un tur atrast Euharistisko kongresu, kas bija Budapeštā ierakstus, un uh, tur bija šīs katehēzes un liecības tieši par Euharistiju, gan par svēto misi, gan par adorāciju, bet, protams, ka mēs varam arī uh, arī pārunāt atsevišķi. Mēs arī aizvakar trešdien ar Jolantu kopā pārunājām Euharistiskā kongresa iespaidus un arī tad runājām par tām atziņām, kuras varējām gūt šī kongresa laikā un viens no tiem iemesliem bija tas, ka mēs Euharistijā varam piedzīvot Dieva pacietību ar mums un viņš vienmēr mūs gaida, viņš vienmēr ir gatavs mūs uzņemt un tad esot tādā uh, kopībā ar viņu, uzlūkojot viņu, mēs iemācāmies arī raudzīties uz citiem cilvēkiem, un Euharisti ir tā, kas mūs ved eh, pie citiem cilvēkiem. Ja, lūkšana vienmēr tad piešķir jēgu mūsu eh, darbiem, un eh, mēs to arī redzam daudzu svēto liecinieku cilvēku dzīvēs, piemēram, māte Terēze, un joprojām Kalkutas māsas, viņas no rīta pavada laiku adorācijā, lai pēc tam varētu tad kalpot tiem nabagiem, kas nāk pie viņām un kuriem ir nepieciešama palīdzība un atbalsts. Tad paldies arī mūsu anonīmiem klausītājiem, kas raksta paldies par šo katehēzi un dalās ar to, ka tā ir mūsu klausītāja, ka eh, ņemot piemēru no svētās Faustīnas pirms grēksūdzes lūdzos par priesteri, kas mani uzklausīs, lai viņš spēj dzirdēt mani un Dievu. Tāda lūk eh, pieredze, paldies eh, par šo pieredzi, tiešām jā, ir vērts vienmēr lūgties par pašu grēksūdzi un arī par priesteri, kas būs grēksūdzē, Eh, lai eh, tā var būt auglīga. Tādā veidā mēs sagatavojamies šim sakramentam. Arī ļoti būtiski šie gatavošanās grēksūdzē, gan ar lūkšanu, gan ar sirdsapziņas izmeklēšanu. Eh, sirdsapziņas izmeklēšanai labs palīgs var būt lūkšanu grāmatas, kuras ir tādas biezas, kādreiz bija melnā krāsā, tagad ir arī tādas brūnganas, ikdienas lūkšanas slavējiet kungu grāmatiņas. Un tur ir arī satura rādītājā sadaļa grēksūdzes vai gandrīšanas sakraments, un tur ir runa gan par sirdsapziņas izmeklēšanu, un tad tur ir tāda iespēja iziet cauri visiem baušļiem, un katram bauslam ir tādi visādi jautājumi, kas ir uzdoti, uh, Uh, un uh, uz kuriem mēs varam mēģināt rast atbildes uh, un paskatīties savā dzīvē. Ir dažādi līdzekļi, ir arī Katoņu baznīcas informācijas centra tādi bukletiņi arī ar jautājumiem, kas var palīdzēt mums pārdomāt katru no šiem baušļiem un paraudzīties, kā mēs varbūt savā dzīvē nevienmēr esam bijuši uzticīgi eh, savam eh, dievam, savam aicinājumam. Tur arī beigās tad ir eh, tā grēksūdzes kārtība, kā to veikt. Un, jā, tad par grēksūdzi svētajos rakstos viena no tādām rakstu vietām, kur baznīca redz tādu aicinājumu uz teiksim, tā, kur Dievs dod autoritāti baznīcai, tad tas ir Jēzus pēc augšām celšanās, Jāņa evaņģēlī 20. nodaļā. Jēzus parādās saviem mācekļiem, viņš saka, miers jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tiem būs piedoti, kam jūs tos aizturēsiet, tiem tie paliks. Ja, tātad Jēzus dod svēto garu saviem apustuļiem, lai viņi varētu veikt šo kalpojumu. Tātad viņš, Dievs ir tas, kurš piedod mums grēkus, jā, bet tāpat laikā viņš dod šo autoritāti baznīcai, baznīcas šiem pārstāvjiem, lai viņi varētu tad viņa vārdā sniegt eh, šo uh, grēku uh, piedošanu. Tāpēc mums ir vajadzīgs priesteris, lai izteiktu skaļi. Protams, kāds varētu teikt, ka, hei, es, uh, es taču Dievs ir tas, kurš piedod, es varu viņam izsūdzēt grēkus, bet mēs arī redzam to, cik viegli mēs cenšamies sevi attaisnot. Ja, un tad, kad es uh, skaļi izsaku šos savus grēkus, tad man ir grūtāk sevi attaisnot, jo man tad ir jānosauc vārdā uh, to, ko es esmu darījis, vai tieši otrādi, ko es neesmu darījis. Un tas pieprasa lielāku drosmi, lielāku konkrētību. Arī man ļoti uzrunā tā svēto rakstu vieta, kas saka, ka svētais gars ir tas, kurš mums uzrādīs grēku. Ja, bet arī tad... Uh, Viņš nav tāds kā ļaunais gars, kas mums uzrāda grēku, lai mūs pazemotu, lai par mums ņirgātos, lai rādītu lūk, kāds tu esi nožēlojams. Tieši otrādi, jo vairāk mēs tuvojamies Dievam, jo viņa gaismā mēs labāk ieraugam sevi un labāk ieraugam tās lietas, kuras nav savienojamas ar Dievu. Un tieši otrā, tad mēs varam viņam atdot šīs lietas, lai mēs būtu pilnīgāki un atbilstošāki tam, uh, kam viņš mūs ir radījis, respektīvi svētumam dzīvē kopā ar viņu. Un tad, kas arī katehisms saka, tā ir gaisma, kurai mēs tuvojoties nevis tā mūs apdedzina, bet tieši otrādi tā mūs atbrīvo. Ja, tad tā atbrīvo mūs no visa tā, kas mūsos ir, ir lieks. Un tad tās galvenās lietas, kas ir prasītas no mums, ir pirmkārt sirdsapziņas izmeklēšana, otrkārt nožēla, treškārt apņemšanās laboties, ceturtkārt pati grēksūdze un, protams, beigās ir arī gandarīšana, ka mēs cenšamies uh, kaut kādā mērā uh, atdarīt ar labu to, ko mēs esam slikti izdarījuši. Ja es esmu kādu apzadzis, es atdodu atpakaļ. Ja es nevaru viņam atdot atpakaļ, es noziedoju kādam, kam tas ir vajadzīgs. Es, uh, lūdzos par šiem cilvēkiem, kam es esmu nodarījis pāri. Tad es arī tādā veidā parādu savu gatavību mainīties, ja? ka es tagad es kaut ko darīju sliktu vai nedarīju kaut ko labu, un tagad es daru kaut ko labu, ja? kaut ko tādu, kas um, maina to realitāti man apkārt. Un uh, svarīgi ir arī šī nožēla, ka tā būtu aiz mīlestības pret Dievu, jo baznīca izšķir diva veida nožēlas, pilnīgu nožēlu un nepilnīgu nožēlu. Abos gadījumos, protams, mēs saņemsim pieņemsim grēku piedošanu. Bet nepilnīgā nožēla ir tad, kad mēs kaut ko daram aiz bailēm no, piemēram, pazušanas, aiz bailēm no Dieva soda un tā tālāk. Bet pilnīga nožēla tad, kad es nožēloju grēkus aiz mīlestības pret Dievu, ka es apzinos to, ka es esmu nodarījis kaut ko, kaut kādu netaisnību sev, citiem, Dievam un ka es esmu tādā veidā sāpinājis Dievu. Ja, un aiz mīlestības pret Dievu es tad nožēloju un cenšos laboties savā dzīvē. Tā tās ir tādas arī svarīgas lietas, kuras uh, ņemt vērā. Mēs arī varam lūgt Dievam šo žēlstību, lai viņš mūs piepilda ar šo mīlestību pret viņu. Uh, tad, uh, jā, te ir eh, vēl tāds jautājums par eh, Jāņa atklāsmes grāmatas, kuras nevarēšu uzreiz atbildēt, tur ir tādi sarežģīti tie skaidrojumi. Eh, Valentīna mums raksta slavēts Jēzus Kristus. Pie grēksūdzes sakramentēju regulāri, ik pēc divām nedēļām, citreiz reizi mēnesī. Man bija brīdis, kad bija grūti piedot tuvam cilvēkam. Lūdzu Dievam padomu, gāju pie grēksūdzes, no sirds nožēloju un saņēmu piedošanu un stiprinājumu. Mana sirds mainījās, un es biju pateicīga, bet bija vajadzīgs laiks, lai es pilnīgi tiktu dziedināta. Ik pēc ilgāka laika es grēksūdzēju lūdzu piedošanu un dziedināšanu, un tas ļoti palīdz. Tā es risinu visas savas problēmas, iekšējo nemieru, uzmācīgas domas. Izgājis tam visam cauri, varu teikt, ka grēksūdzes sakraments dziedina, maina sirdi, domas un pilnīgi atdzīvina. Vairākas reizes grēksūdzē gatavojos gavējot, piesaucot svēto garu sargeņģeļi, sargeņģeli. Tas ļoti palīdz pateicību un slava Dievam. Paldies, Valentīna, par šo īziņu. Tiešām eh, ļoti, ļoti skaista liecība par to, ka mēs varam gatavoties grēksūdzē arī ar, ar gavēni, ar lūkšanu un lūdzot svēto atbalstu un arī, protams, lūdzot svēto sargeņģeli. Jo, protams, svētais sargeņģelis mums ir vienmēr līdzās un viņš mums var palīdzēt arī saskatīt tās situācijas un brīžus, kad mēs um, esam, neesam bijuši uzticīgi uh, Dievam. Uh, jā, tad uh, vēl mums ir grēks uh, jautājums par to, cik detalizēti ir jāsūdz grēki. Uh, šis, ir, uh, šis ir tāds uh, labs jautājums. Uh, pirmkārt, um, baznīca no mums prasa to, ka mēs grēksūdzēji izsakam eh, smagos grēkus vismaz reizi gadā. Tas ir tāds iztikas minimums, ko baznīca nu, mums prasa. Tātad kristītajiem ir pienākums eh, prāta gados, tātad cilvēks, kurš spēj lietot savu prātu, tas, nu, mēs rēķinām, ka tie varētu būt bērni sākot no 7, 8 gadu vecuma. Protams, ja ir cilvēkam kādi attīstības traucējumi, tad uh, var uh, um, var būt tā, ka cilvēks nav spējīgs apzināties savu, nu, savas darbības, ja tā arī var būt. Tad ir svarīgi, ka tad mums ir šī apziņa. Apziņa un prāts, ka es varu analizēt savu rīcību, atšķirt labu no slikta un vērtēt savu rīcību no šī morālā skatu punkta. Un tad es izvērtēju, un tad smagos uh, grēkus es izsūdzu vismaz reizi gadā. Uh, smagie grēki tātad ir tie, kur ir nu, kāds ļoti nopietnas eh, šis pārkāpums. Uh, laulības pārkāpšana, slepkavība, jā, tādas uh, lietas, kas tiešām ir ļoti, arī, arī tā pati kaut kāda elgdievība uh, vai, uh, piemēram, uh, ja kaut kāda okultisms, ezotērija, visādas tādas lietas, ka es novēršos no Dieva, es pasaku, zini, Dievs, es paļaušos nevis uz tevi, es paļaušos uz kādiem citiem spēkiem. Un tad vismaz reizi gadā tos mēs izsūdzam. Tas, ko garīgie skolotāji iesaka un atzīst to prakse, kur cilvēki, kā arī Reko Valentīna mums raksta, ka viņi regulāri iet uz grēku sūdzi, tas mums palīdz uzturēt to mūsu sirdsapziņu dzīvu. Un tas arī palīdz mūsu attiecībās ar Jēzu Pāvests Francisks eh, ir kaut kur atklājis to, ka viņš iet katru otrdienu uz grēksūdzi. Arī par Jāni Pāvilu otro stāstu, ka viņš ir bijis cilvēks, kas iet reizi nedēļā uz grēksūdzi, eh, vai pat biežāk. Nu, tas, eh, jā, es katru aicinu tad izvēlēties to savu ritmu un pieturēties pie šī ritma, jo arī tā regularitāte mums ļoti palīdz pie mūsu kādiem ieradumiem, kas veidojās tieši pateicoties kādiem noteiktiem ieradumiem mūsu dzīvē. Tā kā vai tas būtu reizi mēnesī, vai reizi divās nedēļās, vai uh, katru nedēļu. Tas ir pēc katra uh, spējām, iespējām, vajadzībām, un, uh, protams, arī tad to visu pārunājiet ar savu garīgo vadītāju, cik bieži jums vajadzētu iet uz grēksūdzi. Un arī katreiz, ka jūs jūtat šādu vajadzību, dariet to, nekautrējieties. Um, Jā, tad runājot par grēksūdzi, mums eh, kāds vēl raksta, ka sakot, es esmu grēkojusi, man palīdz tas, ka zinu, ka grēks tulkojumā nozīmē netrāpīt mērķī, tad ir vieglāk apzināties un ieraudzīt grēkus, jeb tās lietas, ar kurām neesmu trāpījusi mērķī, lai tuvotos Dievam. Jā, tāds arī, paldies. Protams, arī par šo nožēlu ir Kāpēc mums ir vajadzīgs skatīties uz grēkiem atkal? Tas nevis, lai sevi kaut kā mazinātu vai sevi, jo cilvēki arī reizēm tā ir tāda arī iznībā lepnības forma, ka tāda sevi šaustīšana, o, es esmu tur grēkojis un kāds es liels grēcinieks. Tam nav nekāda sakara ar sevis e, noliekšanu, sevis pazemināšanu. Tā ir tāda drīzāk atzīšana, savas situācijas atzīšana patiesībā. Jo arī izmeklējot sirdsapziņu un gatavojoties grēksūdzēs, varu arī redzēt tās lietas, kuras esmu progresējis un kur man ir izdevies būt uzticīgam Dievam. Un arī pateikties Dievam par to, kas esmu varējis būt uzticīgs šai viņa žēlastībai. Tā kā liels, liels paldies arī par šo ieteikumu jāraudzīties uz to, ka un tas arī ir saistīts ar šo nožēlu, pilnīgo nožēlu, kas tad, tad rīkojos. Eh, es nožēloju, tāpēc, ka es, esmu, es mīlu Dievu un es esmu viņam nodarījis pāri, nevis es nožēloju, tāpēc, ka es baidos nokļūt ellē, piemēram. Ja, un tāpēc arī tad mēs varam pamainīt šo perspektīvu, raugoties uz grēku, ka es esmu kaut ko darījis pa savam, nevis saskaņā ar eh, Dieva gribu. Uh, Kāds raksta, mani šokē ziņa par Francijas tūkstošiem garīdznieku nodarījumiem bērniem, kaut pirms gadu desmitiem, jūsuprāt, kā tas varēja notikt, ja ir sakramenti, grēksūdzi un Ellis sots par smagiem grēkiem. Jā, ir Francijas baznīca pati ir veikusi tādu neatkarīgu pētījumu, arī iesaistot tad, eh, nu, no malas eh, eh, cilvēkus, kas to var veikt profesionāli, ka ehm, es tagad nepateikšu, tur ir jā, diezgan liels skaits priesteru un ārkārtīgi liels skaits upuru, kuri pēdējos 70 gadu, 70 gadu laikā ir pastrādājuši pedofīlijas noziegumus, un šie upuri, ja nemaldus, ir kādi 300 tūkstoši, nu liels, ļoti liels skaits, um, ļoti sāpīga arī situācija Francijā, eh, bet mēs arī redzam to, ka nu, Francijā baznīca iet šo eh, atgriešanās ceļu, tā pati eh, ir veikusi šo pētījumu, tātad to mēs varam salīdzināt kā ar sirdsapziņas izmeklēšanu, tas, ko mēs darām pirms grēksūdzes, tā arī ir paudusi publisku nožēlu par visiem šiem noziegumiem un um, ne tikai nožēlu un lūgusi piedošanu, bet uh, tiek domāts nevis, jo mums arī ir tā pirmā reakcija ārprāt šausmas, kāds varēja notikt, kādi noziegumi, bet īstenībā tai pirmajai reakcijai mums vajadzētu būt, kā palīdzēt šiem upuriem, jā, tas būtu tas gandarīšanas elements, un šobrīd tad arī baznīca Eh, rūpējās un cenšas sniegt eh, psiholoģisku, garīgu, emocionālu atbalstu šiem cilvēkiem, lai eh, dziedinātu tās rētas, ko ir radījusi šie noziegumi. Daudzi no šiem cilvēkiem jau ir pieauguši un, un nes visu laiku līdz šo pārdzīvojumu, kas ar viņiem ir noticis bērnībā. Tā kā mums drīzāk ir jāskatās uz to, kā palīdzēt šiem cilvēkiem pēc šāda uh, liela, nu, šādas lielas traumas. Un, eh, protams, tad arī saukt pie atbildības eh, vainīgos un atzīt to savu vainu. Mēs redzam, ka tad īstenībā Francijas baznīca šobrīd iziet cauri visiem eh, šiem arī tādas derīgas grēksūdzes posmiem, un baznīca ir caurspīdīga, tāda nekautrējās atzīt savas vainas, tā nepaslauka kaut kur zem tepiķa, nemēģina arī sevi attaisnot. Kā tas varēja notikt? Nu, tas ir Jā, protams, kā ir eh, bijuši šī piesakšana un par kaut kādām lietām ir bijis zināms agrāk, cilvēkiem ir bijis kauns par to runāt, tas ir mēģināts kaut kur paslēpt, pārceļot tur tos priestars, bet arī pašu šo varmāku gadījumā, nu, tie ir cilvēki, kas nav meklējuši palīdzību, kas notiek stiepri šaubos, ka viņi ir tur gājuši uz grēksūdzi un ja tu vari atkārtot, tur vairāk kārt kaut ko darīt, jo ja tevi pavada tiešām nožēla, un tu redzi, ka tev ir problēma, tu runā par to un tu meklē palīdzību, tu meklē atbalstu, kas varētu tev palīdzēt to risināt. Tā kā šeit mēs redzam to, ka cilvēki nav dzīvojuši saskaņā ar savu sirdsapziņu. Mēs varam te, protams, šausmināties par šiem lielajiem noziegumiem, bet mēs arī varam paraudzīties katrs pats uz sevi. Jā, vai es arī esmu gatavs atzīt savas kļūdas, savas vainas, vai es vispār esmu gatavs tās ieraudzīt, un vai es esmu gatavs lūgt palīdzību. Jo gal galā labi pedofīlijas skandāli tā ir tāda anomālija, bet cik daudzi no mums ir gatavi runāt par savām uh, atkarībām, nezinu, tur, uh, kuriem regulāri gadās uh, pakrist, nezinu, sansoli spērt vai pašapmierināšanās vai pornogrāfija. Ja, ir ja nemaldos, kaut kur lasīju, ka trešā daļa no visa interneta satura, kas viens internetā atrodās zinātne, nezinu, reliģija, viss ir ziņas, mūzika, filmas, viss, ko mēs varam atrast internetā. Trešā daļa no tā visa, 30% ir pornogrāfija. Ja, un arī, arī kristiešu vidū ir, bet nu, taču, ai, nu, ko es tur paskatos, es jau nevienam nenodaru pāri. Ja, bet tu esi tāpatās, nu, diez vai dievam patīk tas, ko tu tur skaties, un tad vai tu esi gatavs to atzīt un runāt par to. Droši vien ir tikpat liels kauns. Ja, tā kā raugoties uz šiem noziegumiem, kas, protams, sauc uz debesīm un ir nepieciešams meklēt palīdzību upuriem un vispirms vērsties pie upuriem, kā sniegt šo viņu atbalstu, tad arī domāt par to, cik es pats vienmēr esmu uzticīgs vai neusticīgs Dievam un kāda ir tā mana morālā stāja un cik es varu, esmu drosmīgs vai neesmu drosmīgs atzīt, ka jā, arī, arī es, teiksim, attiecībā, piemēram, uz šo šķīstības jautājumu varbūt arī neesmu nekāds lielais paraugs, man ir vajadzīga vajadzīgs atbalsts un vajadzīga palīdzība no malas, runājot savu garīgo vadību, runājot varbūt ar savu laulāko, laulāto draugu vai draudzeni, runājot ar savu bigtstēvu, runājot ar savu psihoterapeitu, kas man var palīdzēt šajā jautājumā un tā tālāk. Um, jā, tā kā ar to arī es uh, nož, noslēgšu šo uh, katehēzi, vēl pēdējā īziņa no kāda mūsu klausītājiem. Mīļais Dievs tik tiešām aicina dzird, piedod un atbrīvot caur asarām, arī prieka asarām dāvā brīnišķīgu noskaņu, gribas lidot un tad ļoti gribas sastapt Jēzu, arī uzsmaidīt domājumam ienaidniekam, lai Jēzus Kristus ar vienu mūsu vadu pie Dieva. Ko darīt, ja kļūstam iedomīgi un šķiet, ka nav grēka? Nu, ja man liekas, ka man nav grēka, man ir kāda paziņa, kas saka, ka viņa cenšas regulāri iet uz grēksūdzi, Un, eh, ja viņai ejot uz grēksūdzi vai, teiksim, gatavoties grēksūdzē, liekas, ka nav ko teikt, viņa saka, tad ir par vēlu jau. Ir pēdējais brīdis to darīt, jo nu, mūsu sirdsapziņa vienkārši notrulinās, un mums liekas, ka mēs dzīvojam tik labi, tad mēs vienkārši neredzam sevi Dieva klātbūtni, un tad mēs varam lūgt svēto garu, lai viņš mums nu, parāda, arī lūgt savu svēto sargeņģeli, lai viņš mums parāda, kā mēs varam tad tuvoties Dievam un kas mums būtu tad jānes Dieva priekšā, lai varētu nožēlot un būt autentiski, būt godīgi Dieva priekšā. Tālūk, tas eh, tad arī par grēksūdu šodien. Viss, paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījāties. Eh, turpināsim tad sarunu pulksteni desmitos. Eh, tagad būs tādas īsas tēva latasta pārdomas, kas mums var kalpot kā tāds stiprinājums, garīga barība ikdienai, un pēc tam tad lūkšana par nedzimušajiem bērniem. Piedalāmies akcijā 40 dienas dzīvībai, kuru veicina un popularizē finansē kustība par dzīvību. Un tad jau rīta cēliens, un rīta cēlienā, kā vienmēr klausītāji, tad eh, rīta cēliena mikrofons ro tavās rokās. Tu vari droši zvanīt šeit uz ēteru, rakstīt īziņas, dalīties ar to, kā te vieta, tev ir iespēja sastapt šeit priesteri tādā virtuālā veidā, bet tomēr uh, iespēja un uh, vari uzdot savus jautājumus, kas tevi nodarbina, gan arī tad uh, dot kādus ieteikumus, par ko mums vajadzētu parunāt uh,